Uzbek alfabesi A B V G D Y Yo J Z I Y K L M N O P R S çarpış belgisi, yumuşatış belgisi E, U, Y, O, K, G, H. Ünlü harfler. A, ehson Salih, Osman, yog'och tomchi topmoq doktor turkolov kalorifer kecha kelin ketmoq yer el yelka esa elchi ertalab xirqa qirg'iz xilma xil til ilik yigit qo'y g'o'za xo'roz qo'shimcha go'zal ho'kiz ko'ngil o't to'shak jo'nalish qush g'urur xursand kul gunoh hurkmoq buncha shunday mukammal qayiq qayerda chaqirmoq g'arib g'ururli shug'ullanmoq yaxshi xo'roz xunuk ikki küçük kulmoq gil Gilas, yigit gulzor ham Hikaye, Hükümet, On, dengiz yanglish sizning singari yoki daryo yopmoq yangi yarim yasamoq yurak yuqori yubormoq sirk konsert motosiklet jun jo'ja javob kollej mujda metraj she'r qal'a ta'zir mo'min meşale, iyul, film, palto, medal, fevral. Bol şirin. Bol şirin, boldan bola şirin. Gapni kam Sözle, ishni Köp ko'zla. Yerge tushgan Gül bo'lar, o'tga tushgan Kül bo'lar. sizning zamonlar voqealar odamlar rukni ostida berayotgan axborotingiz menda alohida qiziqish tug'diradi boshqa maqolalar ham qiziqarli qadimiy qo'rg'onlar o'rta asrga xos ajoyib me'morchilik obidalari bizning kunlarimizga dovur buyog'i o'chmagan inshootlar eski toshkent suratlari arab qishlog'ini ikki qavatli binolari esa xitoy me'morchiligini eslatadi milliy kiyimlar ham ajoyib endi sizga o'zim haqimda yozsam men 22 yoshdaman samarqanddagi tijorat kollejida o'qiyman Xudoga shukr, ota-onam, aka-ukalarim bor. Otam o'rta maktabda tarixdan dars beradi. Onam tikuvchi bo'lib ishlaydi. Akam qurilishda muhandis. Opalarim o'rta maktabda o'qituvchi. Mehribon va yorlaquvchi Allohning nomi bilan. Jon qushi o'z sirlarini bayon qilishga kirishar ekan, uni Tangriga madhiya o'qish bilan boshlaydi. Chunki Tangri barcha mavjudotlarning yaratuvchisidir. U mangu barhayot bo'lib, undan boshqa hamma narsalar o'tkinchidir. Yaratuvchi qudratli qalami bilan olamni aniq bir reja ostida bunyod qildi. u to'qqiz falakni aylanuvchi qilib yaratdi va uning sirini tushunishda idrokni ojiz etdi alisher navoiy lisonu tayr nasriy bayon uchrashuv assalomu alaykum xush kelibsiz qalaysiz yaxshimisiz kayfiyatingiz qanday Sog'ligingiz qanday? Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Siz o'zingiz qalaysiz? Rahmat, yaxshiman. Sizni ko'rganimdan xursandman. Anchadan beri kam ko'rinasiz. Sizni ko'rmaganimga ham ancha bo'ldi. Ishlar qalay? Nima yangiliklar bor? Bolalar qanday? tanishuv keling tanishaylik ismingiz nima mening ismim amanulloh familiyangizni bilishga ruxsat eting familiyam mahdum siz bilan tanishganimdan juda xursandman sizga ukamni tanishtirishga ruxsat bering ukamning ismi asadulloh marhamat qilib meni otangiz bilan tanishtirib qo'ying har bir musulmonning ikkinchi bir musulmonda oltita haqqi bordir birinchi uchrashganda salomlashish ikkinchi mehmonga chaqirsa borish uchinchi maslahat so'rasa nasihat bilan maslahat berish 4 aksirib Allohga hamd aytsa, unga javob aytish. 5 Kasal bo'lsa, borib ko'rish. 6 Vafot etsa, dafn marosimida qatnashish. Kechirasiz, Navoiy nomidagi davlat kutubxonasi qayerdaligini bilmaysizmi? Bilaman, men ham shu yoqqa boryapman. kutubxonaga qanday qilib a'zo bo'lish mumkin? Aytib berolmaysizmi? Bu qiyin emas. Pasportingizni ko'rsatsangiz, sizni a'zo qiladilar. Mana kutubxonaga ham yetib keldik. meni kutubxonangizga a'zolikka qabul qilsangiz hujjatingiz bormi ha mana pasportim qaysi tildagi kitoblarni o'qimoqchisiz rus va o'zbek tilidagi kitoblarni siz ko'proq qanday asarlarga qiziqasiz men ko'proq badiiy asarlarga qiziqaman ko'z kelin ketmoq kulmoq jo'n jun ajralmoq til tun to'g'ri tomoq demoq dengiz bor bermoq bormoq bo'lmoq men muning bunday çık yolcu temirci temirchi uyga bo'ldi boshining boramiz topmak topmoq bilmez görmez ko'rmas boqmas boshda toshdan yo'qdir oson insan kemol, boş, koş, topmok, yetti, o'ttiz, sakkiz, tilchi, yo'lchi, yettinchi, o'qituvchi, temirchilik, ko'zli, so'zsiz, Köplik, uchinchi, yo'qchilik. sinfiy xususiy huquqiy muzdek qo'yday munday yevropacha odatdagicha shunday ko'katlarni kiyish juda foydali oktyabr inqilobidan so'ng o'zbek shahar va qishloqlarda yevropacha kiyimlar ham rasm bo'la boshladi olgali o'qigali bergali kitob olgali kutubxonaga bordim qilguncha kelguncha borguncha och edim qornim to'yguncha yedim mehrajon podsho shahriga yetguncha to'xtamay yurdik qilmay kelmay bormay daraxtning shoxlari orasida un chiqarmay qimirlamay qaroqchilarni mushohada qilib o'tirdi ko'rgach borgach qizigach yog' qizigach piyoz bilan go'sht qovuriladi o'qishar bo'lishgan kelishadi oilamizning barcha a'zolari otam bilan menga rahmat aytib palovni ishtaha bilan yeyishadi yaxshiroq kattaroq chiroyliroq Bu xona boshqa xonalardan kattaroq va g'aroyibroq edi. Oz ozaymoq ariqning suvi ozaydi. Bog'da mevalar ozaygan vaqti. Ko'p ko'paymoq chorva mollarining soni ko'paydi. Qora qoraymoq kun qoraydi ingichka qoshlari yanada qorayib ko'rinadi eski eskirmoq jamilaxonning egnida ancha eskirgan ko'kish ko'ylak bordi qisqa qisqarmoq kun tik kelib soya qisqardi yozda tun qisqaradi qishda kun qisqaradi